duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira n'inkuru nziza ku bakunzi ba hadiyo bonesha fm igiye gusubira gusamirana ibihano yari yafatiwe n'urwego sense kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi byakuweho kuva kuri uyu wa mbere nk'uko byashyikirijwe na nesito banki umukunzi arongoye urwo rwego ni abakenyezi barenga amajana atanu bari mu mabohero mu gihugu cy'u Burundi ngo bagiye kuzofashwa n'ishyirahamwe n'abariza mu bijyanye no kuburana iryo shyirahamwe kandi ngo rizobaronsa n'ibyo byo kubaho mu kiringo cy'imyaka itatu n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu burundi risaba ko bokwemererwa gukora ibiteramo karaoke urongo iryo byifata kibanza avuga ko ingingo yo kubahagarika yatumye ubuzima bwabo buhagarara narijya rijya byari bibabeshejeho n'urwego siyanise rugejwe gucungera ibinyamakuru byakuweho kuva kuri uwa mbere nyine mu kiganiro hamenyeshamakuru kuri uwa mbere nesito bankumukunzi arongoye urwo rwego avuga ko ibiganiro bibandanya no ku bindi binyamakuru biri mu bihano nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze umuyobozi wa Radio bonesha efemu arashima iyo ngingo nk'uko bitangazwa na nesitori banko mukunzi arongoye urwego sense inyuma y'ibiganiro bihuza urwo rwego n'amaradiyo ari mu bihano bisabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari mu kwezi kwa nzero kurangiye ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora waramutswa sense ashikiriza ko imbere yo kwemererwa gusamirana iyo radiyo ibanza gutera umukono ku rupapuro rwo kwiyemeza kutongera kugwa mu makosa nk'ayatumye igira ibibazo ahakana ibusa ko ishyirahamwe radiyo bonesha fm ikukira ryasubirije patrick nduwimana ku burongozi bw'icyo kinyamakuru uwo nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane bw'uburundi yagirizwa kugira uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryahatswe muri rusama bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'ayandi maradiyo akiri mu bihano nestor bankomukunzi avuga ko ibiganiro ibiganiro bibandanya ku ibinyamakuru bicugaye ikigo turongoye kikaba kibandanya kivugana n'ababiserukira kugira ngo kumbure eh, mu minsi za navyo bize byugururirwe ku ruhande rwiwe Leo Masenga aramutswa hanze yo FM umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa urwego usenze rwashyitse ku kintu kiboneka cyane rwose ikibazo tugiye guhangana naco ikibazo cy'uburyo ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe ibindi byaranonekaye birumvikana mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu radiyo bonesha fm iheruka gusamirana mu gatondo kuwa cumi na kane rusama umwaka wa bibiri na cumi na gatanu inyuma yo gushaka gutembagaza ubutegetsi byatangajwe kuwa cumi na gatatu rusama uwo mwaka nyene mu nyuma mu kwezi kwa nyakanga bibiri na cumi n'indwi iyo radiyo yahavuye yakwa n'urwego sense uburenganzira bwose bwo gukorera ku butaka bw'uburundi kuba ari bituye ubutungane metre Jean Doje Muhudenge akabona ko ingingo zimaze gusohoka ari nkugeranije n'imanza zumvirijwe tumukurikire habonetse ijya ngingo bakashira mu ngiro iciyumviro cy'uko bukumviriza amamanza yose yisubirishamo n'ifutishwa ry'imanza mu bushiranganji bw'ubutungane byaratanze umwizero munini kuko abantu bose bagira bati ashi ubu rero tugiye kuruhuka mbere banagize neza cyane barashikira abanyagihugu mu ntara zitandukanye ibyo byatumye byorohereza abanyagihugu basanzwe baba ruguru byateye umwizero cyane kandi bikengurukira no ku izina ryanjye n'iry'abashingwamanza turanashima kandi n'ingene bariko bifuza yuko izo ngingo zosohoka zijanye no kwemeza isubirwamo ry'imanza cyangwa kuzihakana kuko bituma bikura ku nzira ababuranyi bakaruhuka uri mu kuri agashikira icyo yatsindiye ubutari mu kuri nawe nawe nyine agahebuzwa bikanatuma mu mibano y'abantu impari n'imburano n'urwangurware kuba kubera gutebya imanza biheze bikagira iherezo bikarangira iyo hasohotse izo ngingo narijya izo manza bahavuye bakazumviriza ari nyinshi cyane zikarangira zumvirijwe hagasigara gusa kuronka ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane ivuga iti isubirwamo cyangwa ifatwa ry'imanza riremewe bigaheza bigafata inzira kwisanzwe itekanijwe n'amategeko ariko rero kwimvira ikintu ni kimwe kubikora ni ikindi gushika ku iherezo ryacu ukagishyira mu ngiro naco nyine ni ikindi ariko ndabye ibyo abashingwamanza baza bambarira n'ibyo najewe kuzinyereke nsari muri uwo mugwi reka mbere n'abanyagihugu batari bake maze kumva baravuga bati mbega cya gikorwa cyiza twatera amashugwe kigeze bigasigura ko naho hoba hari ingingo zimaze gusohoka nibaza ko zitazoba ari nyinshi cyane kudasohoka kw'izo ngingo zijyanye n'izo manza bifite ingaruka mbi cyane ku byerekeye ikurikizwa ry'amamanza amasentare menshi hariho ayahagaritse ikurikizwa ry'imanza kubera hariho ingingo zafashwe zivuga ziti hariho isubirishamo rikorera mu bushikiranganji bw'ubutungane banza murindira rero gatera akamo ubushikiranganji bw'ubutungane umwe wese mu byo ajejwe bagerageze basohora izo ngingo zijyanye n'imanza bumvirije kuko ni nka kurya kw'amasentare iyo imanza zigiye mu mwiherero ababuranyi baba biteze kandi barindiraniye igishika ingingo ivamo iyo bitebye bitera amakenga bigatuma bata umwizero tukiri mu gisata cy'ubutungane nyine abakenyezi barenga amajana atanu bari mu mabohero y'uburundi ngo bagiye gufashwa n'ishyirahamwe ntabariza mu kiganiro haye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ingozi jean marie nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza avuga ko baronse ifashanyo yo kuburanira abanyororo b'abakenyezi majana atanu na mirongo inani na bane bari mu mabohero atandukanye y'igihugu cy'u Burundi abo bakenyezi bazonaronswa na vya nkenegwa harimwo imfungurwa ziza zunganira zijya baronka mu ibohero n'ibindi abakenyezi bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose ibyo ngo bikazomara imyaka itatu uhereye ku igenekerezo rya mbere ry'uwa gatatu ukuzi jean marie anamenyesha ko hanabonetse uburyo bwo gutangura kwigisha ikiza korona virusi mu banyororo hamwe n'abakorera mu mabohero cumi na rimwe n'ibigo bibiri bifungirwamwo abana biri mu burundi warongoye ishyirahamwe riraba iby'agateka k'abanyororo n'imiryango yabo agashimira leta y'u Burundi ingene ubu ishiramwo inguvu mu gutunganiriza abanyororo biciye mu kubagirira iki Kigongwe akamenyesha ko vuba abatari bake ngo bagiye kurekurwa ivyo yabishikirije kuri uyu wa mbere igihe bibuka imyaka cumi iryo shirahamwe rimaze ariko kubera ikiza coronavirusi uwo munsi ukazohimbazwa mu kwa gatandatu kuza kugira ngo abo bafashanya baba barundi canke abari mu mahanga bashobore kwifatanya nabo bose muri ntabariza bakizera ko ico kiza kizoba cagabanutse ingozi Ponari Muzagara radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'ine amakuru tuhateguriye arabandanya abakenyezi bahamagarirwa gushyira mu ngiro ubumenyi bwabo na akamu bategwa n'umukenyezi wo mu ntara ya Gitega yakoze umwuka utanga umucanwa cyangwa umuyaga nkuba biyogaze jode mari jode n'inyitoreye avuga ko yakoze uwo mwuka mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri no gukingira ibidukikije uwo mukenyezi amenyesha ko bamaze guha uwo mwuka amashuri yisumbuye abiri n'inkuru twaza mugenzi wacu jandogeye irakoze turakoresha ibintu byose bibora bibora hama tugakuramo gaze uwo mukenyezi ahingura umwuka utanga umucanwa n'umuyaga nkuba ngo yabonye ibidukikije byare bigeramiwe gutyo yumvira ingene yosubiriza ibiti bikoreshwa mu gucana ingorane ya mbere twari twabonye yari iyo gukingira ibidukikije ibiti biracibwa cyane hanyuma turabona ihindagurika ry'ibihe imvura yaho igwa mu kumunani ikagwa mu kwijumi na rimwe tuca turabona yuko bishobora kuva ku vyuka by'abacana amakara by'abacana inkwi by'ivyo ivyotsi biduga mu kirere turabona yuko twashobora gukoresha gaze mu gucana idashobora kudugana ivyo vyuka mu kirere kandi batashobora guca ibiti Marie marijeze n'inyitoreye aratubwira uko ihingurwa y'uwo mwuka rigenda aho ngo hakoreshwa ibibora vyose ubwo buhinga twatoye turakoresha ibintu vyose bibora ama tugakuramwo gaze turakoresha amadeshe yo muri toilette z'abantu turakoresha amase y'inka turubaka na beto kugira ngo ntihabe iyinjira canke isohoka rya oxygene kugira dushobore kuronka gaze gushyika ubu uwo mwuka ngo umaze kuronswa amashuri yisumbuye abiri uwo mwuka ubu tumaze gukorera ku lise zibiri rise ya etepe gitega n'irise ndetse y'imakamba duheruka gukorera ko abantu benshi turawuha kuko recherche yadutwaye umwanya munini kuko murumva n'ibintu by'ibiharuro twamaze imyaka ibiri turi muri recherche twatanguye muri 2018 turaronka resultat muri 2020 ariko ubu turabona yuko umurindi w'abadusaba kuza kububakira ari mwinshi twibaza yuko uyu mwaka tugiye kuronka umwimbo n'abantu benshi babihurumbira uwo mukenyezi aserukira ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije association ami de l'environnement atera kamo abandi bakenyezi gukora ivyo bumva bashoboye je nk'umukenyezi no abandi bakenyezi bose kutiyugaranira muhira ko bosohoka bagashira mu ngiro ivyo bumva mu mutwe kuko nabo bafise amaguru abiri n'amaboko abiri nk'abagabo dufise umutwe wo kwiyumvira natwe turashobora gukora ikintu tukagiheza nk'uko mwabibonye uwo mukenyezi akaba yatowe nk'umuhinguzi mu kibanza cya kabiri mu birukanwa ku bushakashatsi n'ubuhingozi byahuje intara za Cankuzo Karusi Muramvya Mwaro Ruyigi na Gitega kuri wa gatanu urangiye Igitega Jean de Dieu irakoze Radio Isanganiro cerekana ko urwo rugero rutarimwo uturusho n'ayo mafaranga ava ku makori n'amatagisi yaratekanijwe kwegeranywa arenga imiliyaridi amajana icyenda ngo yaratojwe ku rugero rw'ijana na cumi na kabiri ku ijana n'inkuru twaza mugenzi wacu muri itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2019 ushirwa 2020 ryerekana ko ku mafaranga arenga imiliyaridi amajana 850 zari zitegekanijwe kwegeranya mu yavuye mu makori n'amatagisi mu gihugu hagati hahavuye hegeranywa ayarenga imiliyaridi amajana 9 ataturusho turimwo utwo turusho tumaze kongegwamwo hegeranijwe ayarenga imiliyaridi igihumbi na 200 mu gihe hari hategekanijwe ayarenga ku miliyaridi amajana 9 na 100 itatu ni ukuvuga ku rugero rw'ijana n'indwi n'ibice munani ku ijana ayakoreshwa icyo bita redepanse muri bw'igifaransa yarenga miliyaridi igihumbi n'amajana atanu ico cegeranyo kandi cerekana ko ku mafaranga avuye mu ngabire biciye mu migambi mu gihugu canke mu karere ico bita don projet mu gifaransa ibiharuro mfata kibanza bivuga ko kuyavuye mu ibanki y'isi yose arenga miliyoni amajana ndwi na mirongo icenda z'amadolari hakoreshejwe ayo ku rugero rwa cumi na kabiri n'ibice munani ku ijana ayavuye mu banki nyafurika y'iterambere bad arenga ku miliyoni amajana ane z'amadolari umwaka uheze wa bibiri na cumi n'icyenda ushira uwa bibiri na mirongo ibiri hakoze ayari ku rugero rwa gatandatu n'ibice cyenda ku ijana nayo ayavuye muri fida yarenga miliyoni amajana atatu na mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika hakoze ayari ku rugero rwa mirongo itanu n'igice kimwe ku ijana muri rusange Romeo Inahavye haserukira Michael Demidician umudifata kibanza avuga ko ingingo yo guhagarika ibiteramo yabasubije inyuma yasubije inyuma baririmbyi mu bijanye n'uburyo nkuko kuko abaririmbyi batagishobora kwibeshaho ibaza kandi ko na leta ihomba kuko ngo abaririmbyi barafasha mu bijanye n'amahimiriza yo guteza imbere igihugu tumukurikire nka twebwe mu ruhande rw'abakora ibiteramo nuvuga yo industry bahagaritswe baca bashomera urabona abaririmbyi abahinga mu by'umuziki bafise abana abagore abakozi umva iyo baronse uko dufaranga baraheze bakariha amazu mugabo rero nk'ubu muri iki gihe ntibariko barakora kandi bene amazu baguma bashaka kurihwa babana ntibahagaritse gufungura bateza gufungura no kwiga bariga wewe wenyine urashoboye kugwara wewe nyene ukeneye kubaho ukeneye gufungura ukeneye kubaka kazoza kawe ikiringo kiraheze kitari gito ivyo bintu bihaga duhagaritswe twarakiriye ingingo nk'abandi barundi bose ariko rero burya hariho akantu kagiye karadusoba karaba ati none ko muri bisi n'ubundi abantu bagenda bicaye kwa kundi nyene mu mashengero baracicara kwa kundi nyene mu bubare abantu baracasohoka bakicara kwa kundi nyene none twebwe iyo ngingo kubera ikari twe yafatiwe ove tucumengo yafatiwe twe twenyene mugabo tukaja turaba remezir barriere bavuga twebwe mu biteramo izo mezir barriere yaba kushira kwa munwa birashoboka haba gutanga distance nko muri ubwo bare dukoreramo birashoboka ko distance ni yayindi nyene tukibaza riri gituma leta itofuma ivuga ati nimukurikize amamezir barriere mugabo namwe mureke gushomera kuko burya iyo tuvuze umuntu aho arasoroma abaririmbyi abatekinisien nta handi basoroma nta kandi kazi bari bafise urumva rero ubisanzwe barashomereye kandi bagashomera babona umengo nibo bonyene bahagaritswe abo bakora hamwe abananje bakora kugira ngo abaririmbyi na nabo boroherezwe hoko gwiki tubona umengo leta yo tworohereza abandi bana b'igihugu na twebwe tugakora kujya abandi bariko barakora nk'umuvyeyi nirabe natwe idushire mu bandi tureke kwicwa n'inzara hanyuma ayo mameziri bariyeri tuyaplike nk'uko abandi bariko barayaplika buraca kugacana ayandi mu nkino kucana yandi nkino yuno munsi tuyagira ukungene byo guhana abakinyi bigenda mwishira hamwe y'urukino rwa ping pong mu gisagara cyo Bujumbura Jean Dodier ntirenganya rongo iryo shira hamwe amenyesha ko umukinyi yifuza guhindura umugwi abanza kwandika ikete umugwi ashaka gukiniramwo akanamenyesha n'umugwi asanzwe akiniramwo ucana yandi nkino na mugenzi wa Jean Marie Vianney Ngendakumana Abakinyi bane baba babaye abambere mu higanwa ry'urukino rwa tenisi kinirwa ku meza bita ping pong mu rurimi rw'icongereza baraserukira ishirahamwe ry'urwo rukino mu gisagara ca Bujumbura mu higanwa ritunganwa ku rwego rw'igihugu bisigurwa na Jean de Dieu Ntirenganya arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa ping pong mu gisagara ca Bujumbura mu makrebe yahe Bujumbura kubera harukiyemwo abakinyi benshi twasavye ko yuko tubafata tutse n'amasosasiyo ya ruguru kubera yuko amakrebe yahanye aratunganije hamwe abakinyi benshi bafise nivo iri hejuru washaka kuravya n'abakina mu association yo mu ntara za ruguru abo bane nk'uko vyaba bimuntu mu mahiganwa atunganijwe mu gihugu cyose krebe yose irungika bane ari association y'igisagara ca Bujumbura irungika mugabaje bava makrebe yabo imbere yuko aba iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu ubuyobozi bw'urukino rwa ping pong mu gisagara ca Bujumbura burahimiriza imigwi kwitegurira neza iryo higanwa bahereye mu higanwa ritunganywa ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura turabwira kugira ya makrebe bose ati mwitunganye twako twitegurira iyo higanwa ryo mu gisagara ca Bujumbura tongeye twitegurire higanwa rizotegurwa mu Burundi bwose rwe nk'ubunye niko ndabasaba amaliste kwa n'actualiser base données y'abakinyi bo makrebe yose kugira ngo tumenye tibega krebe igizwe n'abakinyi bangahe mwamaze ko niko ashaka kuvyuka n'ingorane mu bakrebe atandukanye ngo uyu mukinyi ari muri krebe kanaka ubu nivyo turiko turashaka kugira ngo turabe uko izo nkwa zitoba cyo tubabwira batanguye kuorganiza ayo mahiganwa mu minsi ya vuba iyo bishitse umukinyi akifu yifuza guhindura umugwi arandikira umugwi ashaka gukinira akabimenyesha n'umugwi yahora akinamwo nk'uko Jean Dodier Ntirenganya abandanya abishikiriza umukinyi arandika akandikira yagiye akongera agahasuguve akamenyesha club yahoramo biraterekanijwe bega bamwankiye bigenda gute bamukundiye bigenda gute iyo byose biri mu itegeko ayo mategeko nayo avuga ko iyo bishitse umukinyi akankirwa guhindura umugwi kwaca yitura urwego rukurira umugwi yarasanzwe akinamwo kugira kugira bamutunganirize nusha kubuza umukinnyi kugenda umukinnyi akeneye kugenda mu yindi club arandika asaba akongera akamenyesha Java igihe rero yahabaye ingorane bakamwankira arafise uburenganzira bwo kugira aho kwitura urwego rukurira iyo club kugira ngo babaje hagati babumvirize kugira ngo uyu mukinnyi ntagwe mu mporero igihe usanga hari cyo basanzwe bapfa n'umurongozi wa club ibikoresho bikinishwa rukino rwa ping pong bidakwiye mu migwi ikina urwo rukino mu gisagara cya Bujumbura niyo ntambamyi ihanze ishirahamwe ry'ugo rukino mu gisagara ca Bujumbura ah, amakirebe yose afise amameza bakinirako mugabo kubera barongerekana ko twaronda cyane cyane ugwaruka tutateguye ugwaruka rukiri rutonye ntitoronka abazosubirira iyi migona nababwiye kubera abana bariko barabarongerekana amakirebe atandukanye twaranasavye abarongoye federation yuko dufata mu mugongo baronse aho basaba amameza ibikoresho kabituronse ubu rero mu makrebe atandukanye hama meza n'ibikoresho bitandukanye mugabo si byinshi murabona n'ikiza ca covid biragoye ko yatoronke ingene biza naho tugwa amabari aho amahake hakiboneka kubera ikiza ca covid nubwo biruko uwo aramunsi wayishirahamwe ry'urukino rwa ping pong mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko bafise abahagarikizi n'abamenyereza bafise ubumenyi bushimishije ibituma amahiganwa batunganya atidogegwa n'abahiganwa Jamari Vianney Ngendakumana n'umutumire wawe murakenuye akoye no gaje zozera no makuru reka shimire mwebwe mwese mwari miyateza François Kimana ringa bw'ivyuma mugira umutaga mwiza